Yo no sé si soy cachudo, pero eso no me importa, mami. Solo sé que estás buenota. Yo quiero contigo una vaina loca. Quiero partirte la torta, pongámosle lo cacho a tu marido. Este pongámosle lo cacho a tu marido. Pongámosle lo cacho a tu marido. Pongámosle los a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Que tú sabes más, que todo eso es mío. Pongámosle Pongámosle los cachos a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Que tú sabes más, que todo eso es mío. Pongámosle los cachos a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Pongámosle los cachos a tu marido. Que tú sabes más, que todo eso es mío, mío, mío. Y si tu marido se enloquece, yo no sé. Porque son problemas entre marido y mujer. Yo solo te lo meto, no tengo nada que ver. Y la que ponga su cacho, que los ponga bien. No montes la tuya, que te gusta la picha. En mi habitación, sin condón como toquicha. Mami, yo te prefiero borracha. Para que tú me brinques con tu nacha. El verdadero cerebro con sabiduría. Que da problemas. de producción. Yo soy la y el infantil la cutimanía. Ah, la chicho, chichonaldo. Getty Producciones, la firma internacional, la T, por arriba nomás. Decídete, maldito.